Այդ համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած բազմաթիվ իրադարձությունները կանխորոշեցին ողջ կյանքիս ընթացքը։ 2001 թվականի աշնանը ընկերներիս Ալեքսանդր Իսկանդարյանի եւ Վիկեն Չեթերյանի հետ հիմնադրեցինք Զանգվածային լրատվության Կովկասյան ինստիտուտը։ Այժմ այն կոչվում է Կովկասի ինստիտուտ։ Իսկ 2002 թվականի հոկտեմբերին մահը փորձ կատարվեց իմ դեմ։ Ինչ որ մեկը առ այսօր չգիտեմ թե ով, ոդքերիս տակ մարտական RGD 5 նռնակ նետեց։ Այն պայթեց, ծանր վիրավորելով ինձ։ Ես հրաշքով փրկվեցի ու ապրեցի շնորհիվ վիրաբույժ Հայկազ Զաքարյանի ոսկե ձեռքերի։ Վիրավորվելուց հետո դեռ շատ թույլ էի, երբ մեր տուն այցելեց բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Նստեց իմ գրասեղանի մոտ, վառեց ծխախոտն ու ասաց. Պարոն Գրիգորյան, մենք չենք կարող երաշխավորել ձեր անվտանգությունը։ Ես այդ արտահայտությունը հասկացա այսպես. հեռացեք Հայաստանից։ Մեկ ամիս անց մեկնեցի։ Այսպիսով 2003 թվականի ապրիլին հայտնվեցի Լոնդոնում։ Նույն թվականի սեպտեմբերին աշխատանքի անցա BBC-ում, իսկ 2004-ի մայիսի 12-ին եթեր հերարցակվեց իմ ռադիոնյութը, նվիրված Ղարաբաղյան հրադադարի 10-ամյակին։ Դա ծավալուն նյութ էր, ավելի քան 16 րոպե տևողությամբ։ Հիմնական գաղափարը, որ արդեական է առ գիրքը գրելու պահը, այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները պետք է պայմանավորվեին խաղաղություն կնքել, որին այնքան սպասում էին երկու երկրների ժողովուրդները։ Այդ ռադիոակնարկում հակամարտության մասին իրենց տեսակետներն էին հայտնում հայ եւ ադրբեջանցի քաղաքագետները, վերլուծաբանները, հասարակ մարդիկ։ Դրա լուսման միջոցների մասին էին արտահայտվում արևմտյան մասնագետները, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները։ Ռադիոակնարկը ղեկավարության կողմից հավանության էր արժանացել մինչև եթերը դուրս գալը, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեման շատ պատասխանատու եւ անգամ պայթյունավտանգ է։ Իդեպ դա BBC-ում պատրաստված միակ լրագրողական նյութը չէր, նվիրված հրադադարի 11-ին։ Իմ գործընկերները նույնպես մի շարք նյութեր էին պատրաստել, այդ թվում Ստեփանակերտից ուղարկված հարցազրույցներ եւ ռեպորտաժներ։ Ուրախ էի, որ աշխատանքիս արդյունքը եթեր հերարցակվեց։ Սակայն չէի կարող պատկերացնել, թե այդ հաղորդումը կարող է իսկական փոթորիկ առաջացնել Ադրբեջանի ղեկավար շրջանակներում։ Եվ հենց հաջորդ օրը, մայիսի 13-ին, Բաքվի Zerkala թերթում լույս տեսավ մի հոդված, որում հղումով INS ռադիոընկերությանը ասվում էր, որ Մարգ Գրիգորյանը քարոզում է հայկականություն եւ չխուսափելով հնարքներից փորձում է ապացուցել, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայկական տարածք է։ Կարիք կա ասելու, որ BBC-ի եթերում նման բան չկար։ Գործը մեկ հոդվածով չավարտվեց։ Հաջորդ նորն իսկ նույն Զերկալը թերթը գրեց իմ գործընկերոջ Ստիվեն Իքի մասին, որ այդ օրերին Ղարաբաղում է եղել եւ այնտեղից է պատմել, թե ինչպես են ապրում Ղարաբաղցիները։ Զերկալայի վարկածն այն էր, թե Ստիվեն Իգը գող է գող, դիմելով ինչ որ հասարակական կարծիքի, որը անհասկանալի ձևով ուսումնասիրել է, սևեռում է միջազգային հսկայական լսարանի ունկնդիրների գիտակցությունն այն դրույթի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իբր ունեն իրենց սեփական աշխարհընկալումը ըստ թերթի ստացվում էր, որ Ղարաբաղի հայերը չեն կարող աշխարհն ընկալել ըստ իրենց հայեցողության, իսկ Սթիվեն Իկը խափում է բոլորին պնդելով հակառակը։ Այդ օրերին Յենի Ադրբեջան կուսակցության եւ երկրի խորհրդարանի ղեկավարությունը բողոք գեցին BBC-ին։ Իրավիճակը մեկնաբանում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ռամիզ Մեհթիևը, ինչը նշանակում էր, որ երկրի բարձրաստիճան ղեկավարությունը դժգոհ է Ստիվենիկի Ղարաբաղյան ռեպորտաժներից, իմ ռադիոհաղորդումներից եւ մեր ադրբեջանցի գործընկերոջ Ֆամիլ Իսմայլովի հետ համահեղինակությամբ ստեղծած Ղարաբաղյան էջից BBC ռուսական ծառայության կայքեջում։ Հենց այդ օրերին խմբագիրն իր մոտ կանչեց ինձ եւ խնդրեց մի որոշ ժամանակ եթերում չերևալ։ Հասկանալի էր, որ դա արվում է պաշտոնական Բաքվին չգրգռելու համար։ BBC-ն նամակով պատասխանեց Ադրբեջանի պահանջներին անշուշտ անհրաժեշտ սեթևեթանքներով, որ մենք գնահատում ենք Ադրբեջանի մեր ռադիոընկերներին եւ այնտեղ շատ կարեւոր մի արտահայտություն կար։ BBC-ն ջանում է լուսաբանել տարածաշրջանի դեպքերն այնպես, ինչպես եւ աշխարի այլ վայրերում, մանրակրտորեն պահպանելով անաչառության, արդարության, ճշգրտության, հավասարակշռության եւ խմբագրական անկախության սկզբունքները, ինչպես նաեւ ներկայացնելով հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչների կարծիքների լայն շրջանակ։ Նամակում նաև ասվում էր, որ Մարկ Գրիգորյանն աշխատում է BBC-ում բազմազգ մի թիմի կազմում, որտեղ մտնում են նաև ադրբեջանցիներ, ուզբեկներ, ղազախներ, չեչեններ, թուրքեր եւ ուրիշներ։ Եվ մեղադրել այդ թիմին կողմնակալության Ղարաբաղյան հակամարտության որևէ մի դիրքորոշման պաշտպանության մեջ ճիշտ չէր լինի։ Սակայն նման բնույթի պատասխանը չբավարարեց հայցորդին։ ANS ընկերությունը, որն իր եթերը տրամադրում էր BBC-ի հաղորդումներին, սպառնաց, թե կդադարեցնի հաղորդումները, եթե մինչև մայիսի 31-ը ինձ աշխատանքից չազատեն։ Նույն օրերին Բաքվի թերթերում տեղեկություն հայտնվեց այն մասին, թե Ադրբեջանի դեսպան Ռաֆայել Իբրահիմովը հանդիպել է բարձրաստիճան BBC-ական ղեկավարության հետ եւ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի անունից պահանջել է իմ հերացումը։ Ինձ հայտնեցին, թե իբր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում, խորհրդարանում լսումներ են եղել նվիրված BBC-ին եւ այն մասին, թե ինչպես են այնտեղ աշխատում Սթիվեն Իքը եւ Մարկ Գրիգորյանը։ Այդ ընթացքում մեր մեծադիր լուսանկարները արտացոլվում էին մեծ էկրանին։ Ես իհարկե չէի կարող դա տեսնել, բայց Ադրբեջանի խորհրդարանում դեմքիս նման ցուցադրումը անկեղծ ասած բավականին տհաճ զգացմունք էր առաջացրել։ Ընդհանուր առմամբ ինձ անհանգիստ էի զգում։ Ամեն օր աշխատանքի գալով բացում էի BBC-ի մոնիտորինգի ծառայության պատրաստած զեկույցները եւ ամեն օր ադրբեջանական լրատվամիջոցում իմ անունն էի տեսնում։ Այսպես օրինակ, մայիսի 24-ին հերոստատեսային ANS ալիքի նորությունների վարողը հայտարարեց, որ Մարկ Գրիգորյանին ընդամենը 7 օր է մնացել BBC-ում աշխատելու։ Մեկ օր անց այնես ընկերության ղեկավար Վահիտ Մուստաֆաևն ասաց. Գրիգորյանը պատասխան կտա BBC-ում վարող հակաադրբեջանական քաղաքականության համար։ Մայիսի 27-ին լրատվամիջոցները հաղորդեցին խորհրդարանի падգամավոր Մուբարիզ Ղուբանլիի խոսքը։ BBC-ի ռուսական ծառայությունը նպատակամղված ծրագրեր է վարում ուղղված Ադրբեջանի պետականության, պատմության եւ ազգային մշակույթի դեմ նույն Ղուրբանլին հայտարարեց, որ ես եթերով հաղորդել եմ Ֆիկրետ Ամիրովի երաժշտությունն իբրև Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործություն։ Խորհրդարանական հայտարարություններից հետո ինձ դարձյալ հրավիրեցին ղեկավարության մոտ եւ պահանջեցին գրավոր բացատրություն։ Իսկապես սուսերով բարի կամ դիմակահանդեսից վալսի փոխարեն ես դրել եմ շուր սիմֆոնիկ մուղամը կամ ադրբեջանական կապրիչիոն թեև մեղադրանքներն անհեթեթ էին, կամ գուցե հենց այդ անհեթեթության պատճառով ես ապրում էի հավանաբար կյանքիս ամենածանր շփաթները։ Իսկապես վախենում էի, որ BBC-ն չի դիմակայի Ադրբեջանի իշխանությունների ճնշմանը եւ կհեռացնի ինձ։ Այդ պարագայում ես կհայտնվեի կատարյալ փակուղում։ Լոնդոնում նոր աշխատանք գտնել չէի կարող, քանի որ չգիտեի ինչպես է դա արվում Հայաստան վերադառնալ չէի կարող, քանի որ իշխանությունները չէին երաշխավորում իմ անվտանգությունը, կրկին տեղահանվել, բայց ուր։ Ռուսաստան, Ուկրաինա, չէ որ այնտեղ էլ պիտի աշխատանք ապրոստի միջոցներ փնտրեի, իսկ ես մենակ չէի։ Ինձ հետ էին կինս ու 16-ամյա երաժիշտ տղաս, որը դեռ սովորելու շատ տարիներ ուներ։ Այս մտքերն ու հարցերը, որոնք պատասխաններ չունեին, հայտնվում էին կրկին ու կրկին։ Նյարդերս լարված էին, թվում էր մեկուսացված ու մենակ եմ։ Իրավիճակը սրվում էր նրանով, որ չէի կարող որևէ մեկին պատմել իմ խնդիրների մասին։ Ընկերներս, որոնք մշտապես ապրել են արևմուտքում, պարզապես չէին հասկանում իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել էի։ Այդ ընթացքում ադրբեջանական լրատվամիջոցները շարունակում էին գրել իմ մասին ամեն օր։ Իսկ հայ գործընկերներս լռում էին բերանները ջուր առած։ Ես անշուշտ կցանկանայի Երևանից աջակցության գոնե մի խոսք լսել, բայց այնտեղից ոչ մի ձայն, ոչ մի լրագրային տող անգամ չկար։ Ես դա մեկնաբանում էի որպես արձագանք այն բանի, որ նրանց հրամայվել է լռել։ Հրամայվել է ամենավերևից։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ Հայաստանը հրաժարվում է օգնել ինձ։ Իսկապես, ինչու պիտի Քոչարյանի վարչակազմը օգներ ինչ-որ լրագրողի։ Եվ ահա վրա հասավ այն օրը, երբ BBC-ի համաշխարհային ծառայությունը World Service կազմակերպեց իմ նյութի պաշտոնական քննարկումը։ Եկան համաշխարհային ծառայության ղեկավարները, ինչպես նաև գործընկերներս, որոնց թվում էր նաև ողջ ադրբեջանական ծառայությունը եւ ադրբեջանցի շատ գործընկերներ պաշտպանեցին իրենց կառավարության տեսակետը։ Մինչդեռ ղեկավարներն արտահայտվեցին այն իմաստով, որ մենք Նյութոն չենք տեսել որևէ բան, որ խախտեր BBC-ի սկզբունքները։ Սա նշանակում էր, որ ինձ չեն պատժելու։ Կարելի էր թեթև շունչ քաշել, թեև աշխատանքից ազատելու վտանգը դեռ կար։ Վերջապես եկավ հունիսի 1 Պատկերացնել է պետք, թե ինչ զգացումով արթնացա այդ օրը։ Աշխատանքի գալով տեղեկացա. ANS ռադիոն դադարեցրել է BBC-ի հաղորդումները, ինձ աշխատանքից չեն հեռացրել։ Երկու կողմերը, ադրբեջանցիներն ու BBC-ն, այսписով կատարեցին իրենց խոստումները բայց միևնույն է մեզ ադրբեջանի տարածքում կարելի էր լսել քանի որ ընկերությունը FM տիրույթում հերարցակման հատուկ թույլտվություն ուներ Իշխանություններն այդ արտոնագիրը չեղյալ հայտարարեցին 2008-ի վերջին, BBC-ի հետ փակելով նաև Ազատություն եւ Ամերիկայի ձայն արևմտյան ռադիոալիքները։ Զարմանալիորեն այդ հոսանքի մեջ ընկավ նաև ռուսաստանյան Եվրոպա պլյուսը։ Թվում էր, թե պատմությունը սրանով ավարտվեց։ Մինչդեռ այն ինձ հետապնդեց Լոնդոնում ապրած բոլոր տարիների ընթացքում, որպես իմ հանդեպ ղեկավարության ուժեղացված ուշադրություն, որը դրսևորվում էր օրինակ Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները մեկնաբանելու արգելքով։ Թեև այդ մասին ես կարող էի գրել BBC-ի կայքեջում, անշուշտ անստորագիր։ Պատմելով այդ իրադարձությունների մասին, պարտքս եմ համարում նշել, որ Լոնդոնում իմ կյանքի եւ աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածում միանգամայն նորմալ հարաբերությունների մեջ եմ եղել BBC-ի ադրբեջանական ծառայության աշխատակիցների հետ։ Նրանցից մի քանիսի հետ ընկերացանք եւ մինչ օրս նամակագրություն ենք պահպանում։ Թեև չէի ցանկանա ընկերակցել լրագրողներից մեկին, որին ադրբեջանական մամուլը հաճախ էր հղում այն հոդվածներում, որտեղ իմ մասին էր խոսվում 2004 թվականի մայիսին։ Գալաքսին։ Իրոք, Այդ օրերին Բաքվում գրեթե ամեն օր տպագրվում էին թերթեր, որոնցում հղումով այդ լրագրողին հաղորդվում էր BBC-ի իրավիճակի, այն մասին, թե ինչով եմ զբաղվում ես, ինչով են զբաղվում իմ գործընկերները։ Իրականում այդ պատմությունից քիչ հետո նա ազատվեց աշխատանքից եւ ես այլևս ստիպված չէի շփվել նրա հետ։ Սա էլ է բնական, այդպես չէ՞ Իսկ 2005-ին Ղարաբաղյան էջը, որը ստեղծել եւ վարում էինք Ֆամիլ Իսմայլովի հետ, ապարգևատրվեց BBC Original Online Journalism Award մրցանակով։ Վերջ գլուխ 8-րդի։